Pradžios knyga 30 skyrius. Rachelė, matydama, kad ji nevaisinga, pavydėjo savo seserį eilėjai ir tarė Jokūbui, duok man vaikų, kitaip aš mirsiu. Jokūbas, supykęs ant Rachelės, tarė, ar aš dievas, kuris tau vaikų neduoda? Tada jį tarė, štai mano tarnaitė Bilha – įeik pas ją, kad ji pagimdytų ant mano kelių ir aš galėčiau turėti vaikų iš jos. Ji davė jam už žmoną savo tarnaitę Bilhą, ir Jokūbas įėjo pas ją. Bilha pastojo ir pagimdė Jokūbui sūnų. Tada Rahelė tarė, Dievas teisingai nusprendė dėl manęs, išklausydamas mano balsą ir davė man sūnų. Todėl ji pavadino jį Danu. Rachelės tarnaitė Bilha pastojo ir pagimdė Jokūbui antrą sūnų. Tada Rachelė tarė, didžiose grumtynėse grumiausi su savo seserimi ir nugalėjau. Ir ji pavadino jį Naftaliu. Lėja, matydama, kad nebegali daugiau gimdyti, davė Jokūbui savo tarnaitę Zilpą už žmoną. Zilpa, Lėjos tarnaitė, pagimdė Jokūbui sūnų. Tada Lėja tarė, laimingai, ir ji pavadino jį Gadu. Vėliau Zilpa pagimdė Jokūbui antrą sūnų. Tada Lėja tarė, aš laimingoji, nes moteris vadins mane palaiminta, ir ji pavadino jį Ašeru. Kviečių pjūties metu Rubenas išėjęs rado mandragorų ir parnešė savo motinai lėjai. Tada Rachelė tarė lėjai, duok man savo sunaus mandragorų. Bet jie atsakė, ar negana tau, kad turi mano vyrą, ar nori atimti ir mano sunaus mandragoras? Rachelė tarė, tegul jis šią naktį praleidžia su tavimi už tavo sunaus mandragoras. Jokūbui pareinant vakare iš lauko, Lėja išėjo jo pasitikti ir tarė. Tu eisi pas mane, nes aš tave pasamdžiau už mano sunaus mandragoras. Taip jis praleido su ją tą naktį. Dievas išklausė Lėją. Ji pagimdė Jokūbui penktąjį sūnų. Tada Lėja tarė. Dievas man atlygino nes aš daviau savo tarnaitę savo vyrui. Ji pavadino jį Isacharu. Lėja vėl pastojo ir pagimdė Jokubui šeštąjį sūnų. Tada Lėja tarė, Dievas apdovanojo mane gera dovana. Dabar mano vyras gyvens su manimi, nes aš jam pagimdžiau šešis sūnus. Ir ji praminė jį Zabulonu. Po to ji pagimdė dukterį, ir ją pavadino Dina. Dievas atsiminė Rachelę, išklausė ją ir padarė vaisingą. Ji pagimdė sūnų ir tarė, Dievas pašalino mano gėdą. Ji pavadino jį Juozapu, sakydama, viešpats duos man dar kitą sūnų. Racheliai, pagimdžius Juozapą, Jokūbas tarė Labanai, paleisk mane, grįšiu į tevinę, į savo šalį. Duok man mano žmonas ir mano vaikus, už kuriuos tau tarnavau, ir leisk man eiti. Tu juk žinai, kaip aš tau tarnavau. Labanas jam tarė, o kad aš raščiau malonę tavo akise. Aš patyriau, kad viešpats laimino mane dėl tavęs. Nustatyk tu pats savo užmokestį ir aš tau jį duosiu. Jokūbas atsakė, tu pats žinai, kaip tau tarnavau ir kokia tapo tavo banda man prižiūrint. Tu mažai turėjai prieš man atvykstant, bet dabar tai smarkiai padaugėjo, nes viešpats tave laimino, kai aš atėjau. O dabar, ar ne laikas man pasirūpinti savo namais? Labanas tarė, ką turiu tau duoti? Jokūbas atsakė, nieko man neduok. Jei sutiksi su mano reikalavimu, aš vėl ganysiu ir saugosiu tavo kaimenę. Šiandien pereisiu visas avių bandas, išskirdamas iš jų kiekvieną dėmėtą bei lopiniuotą avį ir kiekvieną juodą avį ir visas lopiniuotas bei dėmėtas oškas. Tai bus mano atlyginimas. Mano sažiningumas kalbės už mane – kai ateis laikas man atsimti užmokestį tavo akivaizdoje. Visa, kas nebus damėta, bei lopiniuota tarp oškų ir avių, te būna kaip mano pavokta. Labanas atsakė, sutinku, te būna, kaip sakai. Ir jis atskyrė tą dieną oškas ir avis, ožius ir avinus, lopiniuotus ir demėtus, visus vienos spalvos gyvulius atidavė savo sunums. Labanas nustatė, kad tarp jo ir Jokūbo būtų trijų dienų atstumas. Jokūbas ganė likusią Labano kaimenę. Jokūbas, paėmęs žalias tuopų, migdolų ir platanų lasdeles, išlupinėjo jose drižius, kad tose vietose, kur buvo žėvė, būtų balta. Jis tas išpjaustytas lasdeles sudėjo į lovius, į kuriuos pilamas vanduo, prie kurių bandos ateidavo gerti, ir atėjusios gerti imdavo poruotis, ir avis poruodavosi žiūrėdamos į lasdeles, ir jos vesdavo drižuotus, dėmėtus ir lopiniuotus eriukus. Jokūbas perskiria savo bandą. Jis sudėjo lazeles taip, kad jo avis ir Labano avis jas matytų. Jis laikė savo bandas atskirai ir nesuleisdavo jų su Labano bandomis. Kai poravosi stipresnieji gyvuliai, Jokūbas įdėdavo lasdeles į lovius taip, kad gyvuliai jas matytų ir poruotųsi. Silpniesiems gyvuliams poruojantis, jis neįdėdavo tų lasdelių. Taigi silpnesnieji teko Labanui o stipresnieji Jokūbui. Taip, šis žmogus nepaprastai pralobo. Jis turėjo daug tarnų ir tarnaičių, galvijų, avių, kupranugarių ir asilų.